Веројатно секој од нас има нешто што му е посебно драго, или како што велиме драгоцено, или со други зборови скапоцено, кое што посебно го вреднува, или кое што а, нема цена. Сите имаме ние по нешто, И при тоа не мислам на пари, веројатно, и на сребро и злато, кои што секота, секако се, или инаки, да речеме, секако тоа се скапо ценности, нели, така ги викаме. тоа има работи кои што не се купуваат со пари, нели? Што би направиле вие ако некој вашата куќа зафати пожар? Што би било, или е, имаме, имате прилика да нешто изнесете од тамо, што би било тоа, што би го изнеле? <laughs> Може би Што знам, ќе се фатим за парите прво, кои што предпоставам дека се во банка, ако ги имаме, <laughs> не во куќа, ама ете, може би некоје злато или било што. Или пак, ќе трчаме да спасиме нешто друго. Како што реков, има работи кои што не се купуваат со пари, а се скапоцени. Сами озбрнали збрнали скапоцено, доаѓа од скапа цена, значи сте дали <laughs> од тоа, или скапо сте го платиле. Но еве да видиме во Библијата кои, кои работи се скапоцени. Читаме најнапред во 36-ти псалм, псалм 36-ти, стих 7-ми. И гласи вели, колку е скапоцена Твојата милост, о Боже! Навистина е скапоцена ако по милост се спасуваме преку вера, тогаш на вите подзема. И фала му на Господа што се уште живееме во времето на милост. Посебно во ова последно време, кога времето одминува, читава значи тоа време на милост одминува, и те како е скапоцена милост. Да ја искористиме, доека ја има. Во Захарија, во третата глава, може и да отвориме, ајде, значи предпоследната книга од Стариот Завет, во третата глава, кај што ги имаме онај опис, ја би рекол најдобриот опис за тоа, а, како Господ не облекува во неговата правда, во Христовата правда, го имаме онај Исус правосвещеник, не се мисли на Исуса Христа, кој што стои пред Господовиот ангел, вели, и сатаната, во првиот стих читам, устоеше десно за да го обвинува. Господ му рече сатаната, да те прекори сатано. Господ кој го избра Ерусалим за да те прекори, да те прекори. Нели е тој главно изваден од оган, а Исус беше облечен во валкани облеки. Еден опис за тоа за секој од нас дека нашата правда е само валкана облека. И нели Господовиот ангел наредува да му се соблече таа валкана облека, да не читаме се, и да се облече во скапоцена облека, што е слика на Христовата правда. Христовата правда е скапоцена. Без Христовата правда, наистина, не можеме да го видиме небото. У таа смисла е наистина скапоцена. Прва книга Самуилова 15.22. Од неодамна имавме стихови утрински за Саул. Прва книга Самуилова 15.22. Нели кога наместо да уништи се што е амаличко, тој ги сочувал покре царот и оние најубави, највредни говеда, овци, стока и така натаму. Демекете за да подосна ги приложи како жртва. И Самуил му вели во 22 стих од 15 глава Дали му се на Господа помели палениците и приносите од послушноста кон неговиот глас? Знај, послушноста е поска поцена од најдобрата жртва. Покорноста е подобра од овни. Послушноста како поцен овде ја гледаме од било каква жртва. Пословици 8.11 или изреки 8 глава 11 стих. Зошто мудроста е поска поцена од бисери и никакви скапоценици не можат да се споредат со неа ни сребро, ни злато, затоа можеме да читаме во третата глава од пословици. Мудроста е по-скапоцена. Од било какви скапоценности. Прво Петрово 1.7. Еве само што ја завршив мината сабота. Поуката за првото и второто послание Петрово. Прво Петрово 1.7 вели, ќе се сетиме вероятно на овој стих, Та вредноста на вашата вера, значи преку искушенијата, преку пробите, која е поскапоцена од пропадливо злато, кој се испитува во оган да се покаже за пофалба слава и чест при откровението на Исуса Христа. Верата како поскапоцена од било какво пропадливо злато, овде го користи во речник Петр, кој што подосна во клучните стикови ќе го видиме повторно. Псалм 72 ќе видовме послушноста, мудроста, милоста, верата како скапоцени, како скапоценности во Библијата. сториот псалм од 12 стих читаме, вели, Тој ќе го спаси бедниот што воздивнува, угнетуваниот што нема помошник, ќе им се смилува на немокниот и бедниот и ќе му го спаси животот на страдалецот. ке ги ослободи од неправда и насилство, неправдата и насилствата, зашто нивната крв е скапоцена во неговите очи. Крвта на угнетуваниот, на страдалниот, на бедниот, во Господови очи е скапоцена. И не само нивната. Ако читаме во Матеј, 13 глава, параболата, за тоа, ка, е, мислам споредбата, да, е, за тоа што е, меѓу другото, Божието царство, на што наликува, нели, најнапред вели на богатство скриено во нива, но ние читаме сега 45 и 46 стих од Матеј 13 глава. 13 глава, Матеј, 45-46. И пак, Царството Небесно е слично на трговец кој бара убави бисери. Ако га најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Што представува бисерот во оваа парабола? Секаваме. Да, тоа е едната примена на параболата, но меѓутоа оваа парабола има двојна примена. Да, Исус е. А, значи, спасението во Исуса е скапоцениот бисер, кој што навистина е повредно од се, И човек треба да остави се за да се за да го грабне спасението, односно да го има Исуса. Тој Павле го сватил, нели, имавме малку дискусија во пуката. Но другата примена параболата дека тој скапоцен бисер сме јас и ти и сите ние. А трговецот е Исус. Исус платил со висока цена заради нашата скапоценост. Сите ние сме скапоцени во неговите очи. Значи, крвта на секој од нас е скапоцена во неговите. Како што вели во Захарија 9.16, на кратко да отвориме во Захарија 9.16, Господ Бог нивниот ки ги спаси во оној ден како стадо, тој ке го, спа, ке го пасе својот народ, како без ценето камење на круната, тие ќе блескаат во неговата земја. Сите ние сме безценети, сите ние сме скапоцени бисери во неговите очи. Секој од нас, не заборавете го тоа. Секој еден од нас, сите живи суштества, луѓе на оваа земја се скапоцени во неговите очи. Тоа се скапоцени бисери, за кој што тој скапо платил. Джабе не вели Павле, на две места дори. Во прво послание до Коринќаните не мора да отвараме 6.20 и 7.23. Скапо сте купени, вели Павле. Како сме купени? Прво Петрово, ова, ова се клучните стикови, едно, едно и од поубавите стикови. Прво Петрово послание, прва глава, 18 и 19 стих.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 да биде откупен нашиот живот со сребро и златото, Исус, мислам, Господ може многу лесно да го направи, без да го жртвува својот син. Сето сребро и сето злато вика на земјата е негово. Не само на земјата, мислам. Кој знае какво злато и сребро и какви скапоценности има по другите планети, на секаде по Вселената. Меѓутоа, ни сребро, ни злато не можеше да не откупи, за сметка, за жал, мислам, затоа што Библијата не била достапна до народот во средниот век, па биле злоупотребувани и а, црквата се богатела, тогашната црква се богатела, католичката, нормално, вели, се богатела на сметка на незнаењето на народот, па им собрала и злато, и сребро, и се што имале. Меѓутоа, не знаејќи овој стих, Марте Лутер, подосно меѓу другите стихови овој ти го открие и ќе свати дека нашиот откуп не, не е можен ниту со сребро, ниту со злато, ниту со било што, туку со скапоцената Христоа крв. Скапост ме купени, наистина. Морал Исус да се даде себе си, да ја пролее својата крв на крстот, за да не откупи. Само така било можно. Ако било поинако можно, тоа Господ ќе го направил. Меѓутоа не било можно. И замислете, ова е, мислам, ова е убавината на Евангелието. Ова може да ни помогне не само да живееме свето, затоа што вели Пазите, како, како беше 18 стих, знаејќи дека не сте откупени. Предходните стихови во контекста го читаме, ќе видиме дека а, Петар повикува на свет живот, на свето живење, на богобојазливо живење, Што, ако, што друго ако не, ова може да не потикне вистина да живееме свето, да живееме побожно, да ја твориме Божјата волја, знаејќи дека сме скапо купени, откупени со Христовата крв, скапоцен. И не само тоа, туку и во нашиот меѓусебен, меѓучовечки однос, кога ќе сватиме дека и јас сум откупен, како? Со скапоцената Христова крв, И кога ќе сватам дека и ти, и тој, и другиот е откупен, по која цена? По истата цена. Истата цена е платена и за вас, и за мене. Тогаш нема да гледам на братот или на сестрата како на нешто пониско од мене, туку на вистинска, иста вредност како и јас. Скапоцен бисер, секој од нас скапоцен бисер, кој што беше откупен со скапоцената Христова крв. Јован 12 глава 3 стих. Што имаме овде? Не имаме Марија Магдалена. Незиниот одговор на тоа кога сватила кој е Исус, вистина уште пред да го даде својот живот, ќе го помаза со што? Што е ли третиот стих? Тогаш Марија зеде литар миро од чист и скапоцен нард. И го помаза, ги помаза Исусовите нозе и му ги избриша нозете со својата коса и куќата се наполни со мирисот од миро. Колку време, читаме таму Елен Вајт ни опишува, штедела Колку ја чинел овој скапоцен народ, джабе не е наречен скапоцен, наистина бил скапоцен. Овој мирис, ова миро да се купи. Штедела и не мислела дека тоа е растурање, туку смета дека Исус заслужува и многу повеќе од тоа, мегутоа тоа што можела, тоа му го дала. Видите каков е одговорот на вистинската љубов, на љубовта, со која што Господ не возлюби нас уште од вечност. И него пошти ни својот син. Исус го даде, животот, ја пролеа таа скапоцена крв за да плати откупнина за секој од нас. И Марија му возврати со скапоцен нард. Ние нема да си ги миеме и бршиме нозете со скапоцен нард, но можеме да му возвратиме на Исуса, знаејќи дека току скапо плати за да не откупи, барем со трунка љубов од наша страна, мијеќи му ги нозете на братот или на сестрата, затоа што Иисус заслужува, но и братот и сестрата заслужуваат. Во која смисла? Затоа што и за нив беше платена истата цена, како и за нас. Така да, со овие зборови, имајќи в предвид дека сме скапо купени, да пристапиме најнапред кон обредот на понизност, а подосна и кон светата причест, па ја најнапред би ги замолил сестрите во долната просторија да заминат на овој чин, подосна и ние бракета, повелете.